rasululloh sollallohu alayhi vasallam mundoq degan bada بدا الاسلام غريبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء islom g'erib bo'lib boshlangan va g'eriblik qaytidi avvalgi boshlanganida g'eriblarga jannat bo'lsin g'eriblar g'eriblar g'eriblar g'eriblar g'eriblar g'eriblar g'eriblar g'eriblar g'eriblar dur deshavablik yurt makonidan ayrilg'on g'eriblar dur haq yo'lda ko'p aziyatlarni tortqan gar so'raysam yo'lim nimadur shunchalik muhim bulgan. aytar biz Allah qo'shuni yo'limiz yo'ldur jihod g'iriblar g'iriblar g'iriblar جيني بلن إجرات جيهات قلغان غير بلار دور طاغوت ظلمدا أهلي برزنتي قلغان غير بلار دور بر قلدا قرال وبر دا قرآن طائفات المنسوب Hak yo'lda turg'an sabot g'eriblar g'eriblar g'eriblar g'eriblar rasul sollallohu alayhi vasallam bizdan bir hadisda jannatga birinchi bo'lib kiradiganlarni bayon qilgan vaqtda g'irib muhojirlar dedi birodarlar yamutuna va hajatuhum fi qulubihim buni vafot qilibdida hojatlar qalblarida qolib qoladi nurg'unlarning hojatlari ado bo'lmaydi birodarlar mana mushul jannatga bir har bir bosgan qadimimizning tatqin eg'aychiligimizning yetgan musibatlarning qo'rqinchining birodarlar g'iriblikning butun ajrini allohdan kutamiz birodarlar har birisiga allohdan ajr kutinglar bo'lib yurishimiz alloh bir va Allohning ne'mati birodar. Bu ne'matga Allohga shukr etish kerak birodar. G'iriblar, g'iriblar, g'iriblar, g'iriblar to'g'ri so'zlash bilan zindonlarda yotgan g'iriblar dur unutilgan sunnatlarni Veriblerdur dini için Kafığa cihat açkan Bu yolda o biri ducan Lakin o daim hayat G'iriblar, g'iriblar, g'iriblar, g'iriblar, g'iriblar, g'iriblar G'iriblar, g'iriblar, g'iriblar dur din sabablik yurt makonidan ayrılgan. G'iriblar dur hak yo'lda ko'p aziyatlarni tortgan. Yar so'raysang yo'ling çünkü shunchalik Aytarız Allah qo'shuni yo'limiz yo'ldur jihad g'eriblar g'eriblar g'eriblar